Prošli put ima smo razmišljanje vezano za malo drugojačiji način gledanja na biblijsku pouku, na jutarnji stih. Na neki način cilj je bio da pokušamo da shvatimo vezu između onoga što piše naš Bog je živi Bog. Ako je živ, onda on govori. Možda nismo naglasili primer proroka koji na suprotnoj strani, imajući mnoštvo drugih proroka valovih, šta kaže? Možda vas vaš Bog ne čuje, budite glasniji. I onda u toj paraleli moja želja bila da krenemo sa iskustvom jednim malim, da sedam dana proučavamo redovno jutarnji stih, redom čitanje Biblije, večernji psalam. I da vidimo hoće li to da nas uvede u red onih koji vide nevidljivo. Jedno od pitanja je bilo večeras čemu se mi nadamo iz onog nevidljivog. Mi često možemo da imamo želju kad slušamo druga iskustva da budemo deo tih iskustva kada se anđeli koji su oko nas pojave u vidljivoj varijanti. I pouka je možda sad da dobra osnova da naglasimo deo koji je bio jako poučan i inspirativan, a to je deo kada kaže jesi li ti Božja supruga? Jesi sećam u kojoj pouci je to bilo? Znači, na, naša ajde, pretpostavka je bila da nam Bog govori na jednostavan način, jutarnjim stihom iako se nađemo verni u tome malome, da ga čitamo na vreme i da bude uz molitvu kao jutrenje bogosluženje, onda nam se otvaraju vrata za drugo obećanje koje kaže ko je veran u malome, daću mu više. Ovo je iz pouke. Jeste se sećamo koje? Prošla pouka. Siromašan dečak gledajući izlog sa cipelama, bio je zamišljen, prolaznica staje i pita o čemu se radi i on izražava želju, možda i veru, da će Bog da mu da. Kaže, ja se molim Bogu da mi da cipele. Uvela ga je unutra, je se sećamo sad? Uvela unutra, kupila šest pari čarapa, ne znamo koliko, možda samo jedan par cipela i reakcija deteta je bila, jeste li vi Božja supruga. A pre toga ide i pranje nogu. Nije to urađeno samo pro forme radi. Možda zbog stiha biblijskog koga imala tog jutra da čite koji je naglašavao tu dimenziju. To je urađeno duhom Božim. I mi tu vidimo jedno veliko poklapanje Koja je verovatnoća da se žena stvori tog trenutka pored dečaka koji se moli Bogu za potrebu? Verovatnoća je skoro nikakva. A ili imamo tih iskustva u svom životu? Verujem, verujem da imamo. Možda treba malo da se prisetimo. Ali Biblija je isto sa puno primera gde se molitve i trenuci susreta poklapaju. Ne znam kako smo prošli te sedmice, nismo se videli na vreme. Ako je neko bio prisutan i ušao u taj program sedmog dnevnog iskustva sa redovnim čitanjem jutarnjeg, redom čitanje Biblije i večernjeg psalma, ima iskustvo neka podeli sa nama sad. Nemoj da budemo oni koji samo slušaju, nemoj da budemo oni koji samo razmišljaju. Jer pametan čovek po poslovici sa istoka zna šta treba da uradi. Mudar zna kako da uradi. A vredan čovek jednostavno uzme i uradi. Kako vama izgleda razmišljanje da Bog govori na jednostavan način i da su ovo materijali preko kojih Bog govori, barem nama, u toj prvoj dečijoj fazi? Kako to vama izgleda? Jel ima tu logike za vas? Ajmo da dignemo ruku ko vidi u tome da ima logike. Da ovo što čitamo nije samo prosto čitanje, nego čitamo ono što je Bog napisao. Tu ima razlika velika. Ukoliko samo čitam, ja nisam daleko odmako od teorije. A ukoliko čitajući imam svest i uverenje i veru da Bog govori kroz to što čitam, ne drugima samo, nego meni, onda se, ja, onda se javlja razlika velika. Onda na neki način se otvara strujno kolo za delovanje duha Božjeg. Ja sam pokušao prošli put da vam navedem iskustva sa naslovima pouke koji su se poklapali sa naslovima novinskih članaka koji su bili jako aktuelni u to vreme. I onda sam isto tu pokušao da naglasim dimenziju da nema verovatnoće velike, da naš naslov biblijske pouke bude identičan sa naslovom u nekom tiražnom časopisu o aktuelnim stvarima vezanim za završetak borbi na zemlji. Znači, verovatnoća je mala. Ajde da pokušamo sledeće sedmice da u porodici napravimo red, da naša porodica ima jutrenje bogosluženje, da ima večernje bogosluženje, da svako od nas uzme udeo u tome. I onda ćemo vidjeti i značaj porodice, što nas više ima, lakše će da nam bude. Nije jednostavno da odelimo vreme da budemo u molitvi sa Bogom i da čitamo uverenjem da nam Bog upravo kroz te stihove otkriva ono što je budućnost za nas u tom danu, u toj sedmici. I možda sledeći put nek bude ovo najava, razmišljat ćemo na osnovu biblijskih stihova, o tome kako Bog govori malo po malo ovde, onde, ujutru, popodne, naveče i svih sedam dana i kad dođemo na propoved i čujemo propoved i ona objedini sav taj govor u jednu prekrasnu poruku koja će sledeće sedmice da nas štiti, ne samo od iskušenja. Ono što bi mogao za ovo kratko vreme, ovako nespreman da podelim sa vama je iskustvo od jutros. Jutro sam ustao rano sa namerom da na vreme stignem kod vas. I onda prva molitva je bila, Bože, sedam sati je. Pozvu si nas na zajedničku molitvu za pozni dažd. Krenuli smo u toj molitvi pre tri godine, desetak, petnaest, a onda u ovom vremenu sam ostao samo sa jednom sestrom u redovnoj molitvi u sedam naveče i u sedam ujutru. I onda kažem, oče naš koji si na nebesima. Nek se svetli ime tvoje i tu sam stao. Poželo sam da vidim svojim očima svetlost imena Boži kakvo je na nebu. I onda kažem, nije to tako jednostavno kad se molim oče naš koji si na nebesima. Da li ja to u srcu nosim i srcem gledam slavu koja je na nebesima? Da li ja stvarno želim da se svetli ime Bože na zemlji i koje će prvo mesto da bude kad poželim da se ime svetli Bože na zemlji? Čega sam vlasnik u životu? Vlasnik sam samog sebe najpre. I kako izgleda smo razmišljali da se Bože ime svetli u našem srcu? tu je neka povezanost i sa ovim jutarnjim stihovima o onima koji će da sjaju kao zvezde. E sad to nije samo Bože koji si na nebesima, nek se svetli, nego je konkretno priželjkivanje i prizivljanje. Zašto je to bitno? Jani napomenu ovde demokratski proces glasanja. Pa zar nije a, sve što je na zemlji imitacija onoga što je na nebu? naši parlamenti na neki način liče na ono što je na nebu, jer za Jovov slučaj znamo gde kaže Sotona prohodih zemlju i onda ima šta i onda iznese na Božjem prestolu je. I kako izgleda ako se ne molimo redovno, ako nas je manjina u molitvi, onda Sotona jednostavno kaže, pa Bože šta ti tražiš da dođeš drugi put na zemlju? Pa vidiš da nemaš ni 1% njih vidiš da nemaš ni 1% njih koji te prizivljaju da dođeš? Da li to ograničava Božju prisutnost u našim životima? Verujem da ograničava. Ali tamo gde jedan prizivlja gospoda i da se svetli ime i da siđe carstvo i da bude volja, onda otvara prostor delovanju Božjeg duha i to je jako puno sadržajno povezano sa naslovom pouke za ovo tromeseče. Uloga crkve, a onda uloga i nas. Ako smo na okupiranoj teritoriji, imamo puno ograničenja. Onaj koji daje zakon, koji vlada, pravi sistem koji je suprotan onome što je u suštini Boži sistem. I onda šta se dešava? Kada prizivljam gospoda i tražim ga i želim da dođe i bude u mom srcu, ja postajem slobodna teritorija. Znači i fizički taj prostor koji ja zauzimam oko mene treba da bude slobodan. I onda Boži duh može da radi od mene do prvog do mene i onda kad se udružimo kao porodica, svetlost je veća. I mi sad gledajući ratna dešavanja u svetu, šta možemo da vidimo? Tamo gde se javi jasan cilj da nekome pripadaju, uspeju da budu slobodni, bez obzira na silu s druge strane okupatora. Ukrajina je možda dobar primer. Rusi koji su se prizvali Rusiji pozivu da se brane, ostali su slobodni. Njihova teritorija je sad kompaktna. Oni Rusi u Ukrajini koji nisu napravili prvi korak, ostali su u Ukrajini, pod ukrajinsku vlast. Rusi su imali u Ukrajini Rusiju iza sebe, a mi imamo ono koji je gospodar nad svima. I sad samo pokušajmo da prođemo jednom brzinom filma kroz to iskustvo. Bog nam kaže, vi ste moji. Bog nam kaže, imamo okupiranu teritoriju ja sam vam dao slobodu da uzmete vlast moju za tu teritoriju. I onda krenemo od sebe. Oslobodi me, Bože. A onda idemo, oslobodi nam porodicu. Onda idemo dalje, oslobodi nam komšiluk, oslobodi nam rodbinu i kao što pouka govoreše, kad voda poteče bude mala, a na kraju stvara život ne samo u vodi, nego oživljuje mrtvu vodu i oko nje drveće koje se zeleni. Bog nam je dao mnogo braća i sestre. I ono što je e, često vidljivo, nevidljivo je e, u smislu u kome nam je e, stiglo. Mi često vidimo stvari obično, ljudski gledano, materijalno, a u mnogim materijalnim stvarima koje nam se nude stoji skrivena struktura i mogu biti od gospode, mogu i od ovog drugog. Moje drugo iskustvo, ovo sa molitvom je bilo iskustvo gde sam a, počeo tako, završio molitvu razmišljajući ponovo o dubini te molitve i kako ta molitva može da nas oživi, da priželjkujemo da u našem srcu bude oče naš prisutan, ne kao pesmica, nego kao stvarnost koju srce želi. Jer propoved, da, jedna od propovedi danas, kroz koje je došla poruka za Boži narod u Beogradu, upravo je bio presto na nebu i radilo se o tumačenju otkrivenja. Naglasak je bio da naš Bog ima presto na nebu, da On vlada ovim svetom, da toga treba da budemo svesni i onda je dat poziv da mu se vratimo kao deca. Tu je bilo previše poklapanja sa jutarnjim stihovima i poukom. Znači, meni je ta propoved koju sam slušao jutros bio nastavak mog iskustva izjutra sa molitvom. Ono što sa vama želim da podelim i namera mi je bila da pozovem svakoga od vas da uzme malo učešće u jednoj akciji koja za mene nije prosto ljudska. Mi proučavamo pouku koja nam kaže da treba da se staramo onima koji nemaju. Gospod gleda zlatni stih iz prošle pouke. Šta nam je govorio? S kim je Gospod? Šta čini Gospod? To što čini Gospod treba i crkva da čini. Mi često zaboravimo na ljude oko nas koji su u nevolji. Jutro sam rekao bratu Danilu, poruči crkvi da popodne dođu svi koji imaju nekog u komšiluku, u rodbini, koji ima problem finansijske prirode. A brat Danilo mi piše, kaže, kod nas takvih nema. Verovatno je mislio na ljude u crkvi, na braću i sestri. Hvala Bogu da nema među nama oni koji oskudevaju u hrani. Jedan a, moj prijatelj izrazio je želju da 10.000 eura u ribljim paštetama dodeli meni i nama kao crkvi da podelimo tamo gde mislimo da treba. Pošto je rok pri kraju, imamo još nekih a, mesec dana do isteka roka, vaša pomoć mi je dragocena. Zašto? Zato što je prošlo već 15 dana i niko se nije odazvao do institucije koje sam kontaktirao da besplatno to podeli. Znači, Centar za socijalni rad, Ministarstvo rada i socijalne politike, čak i neki poslanici kojima je to išlo u prilog da naprave akciju – Oni su rekli sad je vrućina, sad je leto, sad je sve opušteno, čekajmo septembar. Zašto je taj prijatelj odabrao da toliki novac poveri nama? Kako to da se desi baš u skladu sa polkom? Prošle sedmice me zove i kaže dokle se stiglo sa tim planom podele pašteta. On ne traži da iko zna da je on to dao. To je čovjek u svetu koji ne ide u crkvu. Jel imamo u komšiluku i među rodbinom nekog koji ima potrebu za hranom? Ajde razmišljamo, ja ću ostaviti tu tri paketa koja ima. A to je ko u pitanju? Mhm. Mm Ajde da razmišljamo i da možda dođemo u molitvi do Bože pomoći kako da to uradimo. Radi se znači o većoj količini, na kraju nije bitna količina. Bitno da je hrana i da će nekome da zadovolji potrebe. Ja sam čak razmišljao o tome da kod sebe od sad u autu imam i kad sretnem nekog koji je u lošem stanju, da uvek mogu da mu dam jedan paket pašteta. Paket je sa 48 komada od po 75 grama, i njegova vrednost je negde oko 12-13 eura. Što je kraći rok, bit ćemo zavisni od Boga da to podelimo je. znači, do 21. avgusta ima, imamo vreme da podelimo. I, I onda je to u roku. a, kartonska kutija ja mislim, pla, plastična, aluminijumska je kutija. Neka ovo bude samo postrek za nas da razmišljamo na tom planu, da se aktiviramo kao crkva, jer skoro slušah jednog pastora koji kaže često mislimo minijaturno o crkvi. Crkva adventistička nije crkva kojoj samo ja pripadam misleći na mesnu crkvu. Crkva adventistička nije samo oblast ili unija kojoj pripadam, crkva adventistička je nešto mnogo veće i ona ima infrastrukturu sa neba. I mogućnost i potencijal crkve je veliki. Mi sad napomenu smo iskustvo žene koja je imala duha u sebi da sretne dečaka koji se moli Bogu za cipele i da mu uzne cipele i opere noge i postupi kao anđeo sa neba i više od toga jesi li ti Božja supruga. Takve prilike stoje do nas. Ne znam, verovatno nismo se molili za takve stvari. Ali to je nešto što će potaknuti da budemo realnije prisutni u društvu oko nas. Mi imamo deo iz pouke koji kaže da se porodica doselila u mesto, kao call porter to je najlakši način a, ponovnog uspostavljanja života u novoj sredini. Ali kaže, nimo ko da čita, jer su bili nepismeni. Šta su onda uradili? Onda su počeli da otvaraju škole, kurseve, malo druženje, pa onda školi. Koliko je škola nastala u toj sredini? To je iz pouke. Ono što je realna potreba naroda je izazov za nas, izazov za velika iskustva. Ja verujem da malo naša usresređenost i zajedništvo u molitvi na tom planu može u crku da oživi. I ne samo ovu, nego i sve druge. Jer ako Bog gleda na nevolju i stara se za nevoljne, a mi ne činimo ništa u tom pravcu, zatvaramo krug. I onda delovanje duha izostaje. Neka nam Bog pomogne da sagledamo veličinu Božje sile koja u oče naš stoji sila i carstvo u vavijek veka. Ono što je Bog činio kroz noge, kojima se divimo ne samo u okviru Biblije, nego u okviru iskustva religijskih koje čitamo, može da čini sa svakim od nas. Tim pre što se bližimo vremenu kraja. I možda moj poziv do vas, razmislite o molitvi u sedam izjutri i u sedam navečer. Mi posmatramo zbivanje u svetu i kažemo nikad nije bilo ovako. Govorimo o blizini kraja. A znamo da je pozni dažd najveći događaj za kraj. Jer znamo da bez poznog dažda ne vredi nam ništa ono što smo čitali, ono što smo pričali, iskustva koje smo imali. Iako je Bog podigo nekog u crkvi, da to podigne na najviši nivo i da uputi na jedan apel, više apela, ajmo ujedinimo se u molitvi. Zašto u sedam i u sedam naveče? Pa zato što ima 24 vremenskih zona u svetu. I ako u sedam budemo u molitvi mi, u narednoj vremenskoj zoni u 7, to je za sad dalje, to je za sad dalje i šta ćemo imati na kraju ako gledamo kao svetlost naše molitve koje se dižu Bogu kao neki zračak. Imat ćemo planetu celu pokrivenu molitvenom svetlošću. A onda to prekrasno deluje ako bi gledali duhovnim očima. Znači, nije tama ovladala na zemlji, nego je mreža molitvena prekrila zemlju. Jer verujete da onda Bog može silnije da deluje? I meni na neki trenutak izgleda jako nerazumni moje iskustvo u životu. Očekujem kraj, želim iskustva sa Bogom, želim promenu srca, e, znam da promenu srca čini Bog duhom svojim, a ja nemam istrajnost u jednostavnoj molitvi za pozni дажд. Molitva za pozni дажд u 7 izjutra i 7 naveče je poruka generalne konferencije i predsednik. Zapravo čak nije bila u ranijem sastavu sa novim predsednikom i ona došla. Ja verujem da je to poziv od Boga. I verujem da to može da nam da iskustvo zajedništva potrebnog da duh deluje. Može li duh da deluje ako nema zajedništvo među nama? Ako nismo u molitvi zajedno, u čemu ćemo onda da budemo? Pa ima li nešto lakše od molitve? Nema ništa. Interesantno da kad se dogovorimo na zajedničku molitvu, to je iskustvo nas i Srbije. Dugo vremena prođe da shvatimo značaj zajedništva u molitvi, a to je trenutak identičan u kome smo na molitvi. I onda smo navodili i razmišljali o primeru kako je mogo Kornelije da bude na molitvi u koji sahat? I beše Kornelije u šesti sahat na molitvi i onda ko, kome, ko je još bio na molitvi? Petar. Pazite, da Petar nije bio, ja verujem, u šesti sahat tačno, oni su imali svoje vreme molitve, da on nije bio u tom trenutku, da ima preča posla, on ne bi dobio poruku Božju gde da ode, neko bi drugi dobio. I onda gledajući na ta iskustva nas iz Srbije koji smo bili u molitvenim grupama, videli smo da se đavo jako trudi da to vreme omete. Ili će neko da nam dođe, ili će neko da zove, ili ćemo da se zaboravimo. Čak je bilo trenutak kada se spremamo za molitvu u šest, a onda u dva minuta do šest smo svesni vremena molitve, počnemo da se cimamo telefonom da bi bili u istom trenutku na molitvi i onda neko od nas isklizne, zazvonio neko na vrata i onda ga nema. To su sve primeri koliko je značajno to vreme i koliko je borba da ne budemo u njemu. I možda da jedno od iskustava bude da kao crkva stanete u toj molitvi u 7 izjutra i 7 več. Možda da uzmete samo jednu stvar za koju ćete zajedno kao crkva da se molite. A pre toga krenite kao porodica. Jajde neka nam gospoda sledeći put kad se vidimo iskustva i da bude bogosluženje pretočeno u iskustva koje ćemo da imamo sa zajedničkim molitvama, što porodičnim, što crkvenim. Jesmo za? Hvala vam na gostoprimstvu. Gostoprimstvo nije samo kad mi reč uputite, nego sve ono što ste učinili da budete večeras ovde i sve ono što ste činili do sad da ovaj molitveni dom postoji i da bude živ Bez obzira koliko nas je unutra, on je živ. I uvek kad dođemo ovde sa mojom porodicom, uvek imamo neko iskustvo koje nosimo u srcu. Hvala vam.